Electra curento el suno cae vento. Lau expertoi, la nuntempai lau mesurai pascioi, ne suficias por haltigi la varmigion de la climato. Ili pledas por electra curento el vento cae suno. Tiu curento ne nur covru la mond vastan besonon, sed gi sparu ancau plurain bilionoin da dolaroi laustudajo, electra curento el suno cae vento, povos gis la jaro quindec, covri la mondan besonon pri electro. Ec se tiu besono, gis tiam ancora o signife pli altigios. Per la plivastigo de renovigeblai energioi, cune cun electrizado, octexes procentoi de la mondvasta besono estas covreblai. Tion diras studajo de la internazia agenteio pri renovigeblai energioi, IRENA, kiu nun estis presentata en Berlino. Profunda elektrizado per renovigeblai energioi, estas lautio, la slosilo por climate certa estontezzo. Renovigeblai energioi estas la plei effica cae plei rapida disponebla solvo por inversigi la tendenzon pri pli altigiantai en aerigoi de carbon dioxido. Cune cun pli forta elektrizado estus atingeblai septec quin procentoi de la necessai energie rilatai reductoi de en aerigoi, clarigas la directoro de IRENA. Lauli, la technologioi portio estas securai, fidindai, favor presai, cae disponeblai. Pli rapida directo shangio pri energio, la studajo estus ancau economie senso hava. Per evitatai costoi por sano, subvenzioi por energio, cae damagioi pro la climato, la monda economio povus spari dum la venontai tridec iaroi gis cent sestec bilionoin da dolaroi. Ciu dolaro, ciu estas elspesata por la directo shanjo pri energio, rentumas gis sepoble. La nuntempae laumesurai pashoi contra o la varmigio de la climato ne sufficias, avertas la esploristoide Irena en sia studagio la pro energiae en aerigo de carbon dioxido pli altigis dum la pasinta i quin jaroi average jare ie pli ol 1% Ili tamen devus mal gis la jaro 2015 ie septec procentoi sub la nun tempa nivelo por atingi la tut monda in climata in celoin necessas signifa pli fortigo de la nazia i clopodoi cae pli ambitiae celoi. Naziae registaroi devas concentrigi pri je longa vido sen carbonae strategioi postulas Irena. Al tio appartenas la accelado de pli intelligentai energisistemoi per ciferezigo, aplico campoi, kiel heitado, fridigado, cae trafico, devas pli forte esti elektrizatai. Por tio necessos malcentrai energisistemoi cae pli flexeblai elektrai retoi. La mondo en da jaro 2015 dependos de la pri energiai decidoi ciuin ni hodiau faras, alvocas la generala directoro de Irena. Li presentis la studagion ce la internazia conferenzo pri vast scalae consequenzoi e la terra directo shanjo pri energio.